աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ։ Եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրը հետաքրքրական աշխարհակղական զարգացումներ գրանցեց։ Այսպես Սուրբ Զատիկի տոնին Ադրբեջանը նույնիսկ այս տոնական օրերին չի մոռանում զբաղվել աշխարհակղականությամբ, կոպտորեն բնական է խեղաթուրելով պատմությունը։ Նրանց կարևոր Telegram ալիքներից մեկի Կալիբեր Ազի թողարկման մեջ պատկերվել է Ղազանչեցու Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, մեր տաճարը, եւ այն պատկերվել է որպես ուղափար տաճար, որտեղ գրված եղել, որ Ադրբեջանին տեսեք ինչպիսի տոլերանտ երկիր է, որ ուղափարները կարող են շատ ազատ, այսպես տոնակատարություններ իրականացնել, այդ թվում նաեւ Շուշիում։ Բնական է, սա ոչ այլ ինչ է, քան մի քայլ հայ-ռուսական բարեկամությունը խարխվելու, Շուշիի պատմամշակութային ժառանգությունը խեղաթյուրելու, ինչպես նաև ինչ որտեղ արդարացնելու Ղազանչեցուցի այսպես կոչված վերանորոգումը ասել է թե քանդումը, որովհետև հիմա մենք տեսնում ենք, որ ռուս ուղափար եկեղեցու դեմ արշավ է սկսել թե Ուկրաինայում, թե ամենուր եւ այս տեսակետից ներկայացնելը իհարկե Ադրբեջանի ձերքերին ինչ որտեղ ազատություն է տալիս։ Ասեմ, որ վերջի մի քանի օրերի ընթացքում Շուշիի նկատմամբ եւս մեկ ոտնձգություն են այլ այս անգամ բոլոր թուրքական երկրները։ Այսպես թուրքական երկրների մշակութային կազմակերպությունը, այսպիսի մի կազմակերպություն կա, հայտարել է Շուշին որպես թուրքական մշակույթի մայրաքաղաք 2023 թվականին։ Բնական է սա ոչ այլ ինչ է, քան պանտյուրքիզմի, ցավալապաշտության, օկուպացիայի արդարացում եւ այդ գաղափարների առաջ տանելը։ Այսպիսինն է Շուշին մեր ճշնամիների համար։ Շատ են սիրում, ինչ որտեղ ավելի շատ քան մեր հասարակության որոշ հատվածներ։ Դժբախտաբար, բայց դա այդպես է։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում նաև Իրանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներն են ունեցել հերախոսազրույց, քննարկել երկկողմ հարաբերություններ եւ արկա լարվածությունը։ Տեսնենք, ինչ ձևով կզարգանա այն, բայց նույնպես շատ կարևոր տեղեկությունն է, որին մենք պետք է հետևենք։ Խոսելով Իրանի մասին, պետք է նշենք, որ վերջին մի քանի օրերը Իրանը շատ ակտիվ քաղաքականություն է վարել, որը ինչ որտեղ պայմանված է եղել նաև Պաղեստինում հայտնի իրադարձություններով, երբ որ Ալաքսա մոսկիտում Իսրայելի իշխանությունները այդ պրովոկացիանել են իրականացրել։ Այսպես Իրանի նախագահ Ռայիսին հերախոսազրույց է ունեցել իր Ալժիրյան գործընկերոջ հետ, որտեղ քննարկվել են համատեղ քայլեր մահմեդականների համախմբում եւ սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքար։ Հետաքի զարգացումը։ Իսկ մի քանի օր առաջ Իրանը աշխարհին ցույց տվեց իր նոր Mirage 532 անօթաչու թռչող սարքը ģեր ժամանակակից, որը կարող է մոտ 450 կիլոմետր թռչել եւ բարձրանալ ավելի քան 3.7 կիլոմետր բարձրության վրա։ Շատ հզոր անօթաչու թռչող սարք է եւ կարող է մեծ վնասներ պատճառել։ Ընդհանրապես Իրանը վերջի տարիներին մեծ առաջընթաց է գրանցել ռազմատեխնիկայի սեփական արտադրության գործում։ Վերջի մի քանի օրերը նաեւ ամերիկա-չինական հարաբերությունների վատ տարածման տենդենսներ գրանցեցին։ Մենք ձեզ հետ խոսել ենք, որ Թայվանի նախագահը այցելել է ԱՄՆ հանդիպում ունեցել մասնավորապես ներկայացուցիչների պալատի ղեկավարի հետ։ Հիմա այս նույն ներկայացուցիչների պալատի ղեկավարը ԱՄՆ կոնգրեսի Կևին Մակկարտին հայտարել է, որ Չինաստանը որևէ իրավունք չունի եւ չի կարող իրեն որպես ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյայի կարգադրել ում հետ եւ որտեղ հանդիպել կամ չհանդիպել։ Իսկ մեկ այլ կարևոր падգամավոր սենատոր հայտարել է, որ ամեն ինչ պետք է անենք ԱՄՆ-ն եւ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի Թայվանին օգնություն ցուցաբերի բոլոր հարթություններում, այդ թվում նաեւ ռազմական։ Հիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ ԱՄՆ կոնգրեսը ընդունել է մի փաթեթ օգնության Թայվանին, որը կազմում է ավելի քան 3 միլիարդ դոլար։ Սա շատ մեծ թիվ է չճանաչված երկիր է, բայց տեսնում եք ինչպիսի քաղաքականություն է վարում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Չինաստանին, Չինաստանը իրականացնում է լայնածավալ զորավարժություններ ռազմածովային Թայվանի շուրջ, եւ հիմնական նպատակը հարկ եղած դեպքում այդ կղզու չեզոքացումն է շատ հետաքի զարգացում է։ Այսինքն սրանով ոչ միայն Չինաստանը ցույց է տալիս, որ կարող է Թայվանի դեմ գործողություններ իրականացնել, դժվար թե դրան հասնի գործը, բայց սա մի падգամ է արևմտքին, որպեսի ցույց տա, որ տեսնում եք, մենք այսքան ուժեղ ենք, քանի որ այս զորավարժությունների ժամանակ նաև ցուցադրվում են ժամանակակից զենք։ Հետաքի զարգացումները տեղնեցա Մերձավոր Արևելքում։ Այսպես Հեզբոլլայի եւ Համազի ղեկավարությունը հանդիպեց։ Նման հանդիպումներ շատ հազվադեպ են լինում եւ քննարկեցին համատեղ քայլեր հատկապես Իսրայելի դեմ։ Իսկ եւս մի կարևոր զարգացում դա Օմանի եւ Սաուդյան Արաբիայի պատվիրակությունների այցն է Եմեն, որտեղ քաղաքացիական պատերազմ է ընթանում եւ Սաուդյան Արաբիան նույնպես մասնակցում է այնտեղ։ Հիմա նրանք հանդիպում են ըստ երևույթի կկարգավորվի հարաբերությունները, միգուցե դա վեճ դրվի այդ քաղաքացիական պատերազմին, բայց միայն դա չէ։ Եթե Եմենում լինի կայունություն, ապա ամբողջ տարածաշրջանում իսկապես նոր աշխարհակական հավասարակշռվածություն կարող է ստեղծվել, քանի որ նաև Եմենում շատ ակտիվ է Իրանը։ Բավականին հետաքրքիր զարգացումներ ունեցան Թուրքիայում եւ Թուրքիան շատ կոշտ քայլեր ձեռնարկեց ԱՄՆ-ի նկատմամբ։ Այսպես, մի քանի օր առաջ ԱՄՆ-ը կարևոր ռազմածովային նավերից մեկը այցելեց Կիպրոս եւ այդ նավի անznակազմի հետ եւ հենց այդ Սուզանավ այցելեց Կիպրոսի հանրապետության նախագահ եւ ԱՄՆ դեսպանը Կիպրոսում, որտեղ քննարկել են տարբեր հարցեր եւ ընդգծվել է, որ սա եղբայրական եւ գործընկերային հարաբերությունների դրսեւորում է։ Անմիջապես Թուրքիան շատ կոշտ արձագանքեց եւ թուրքական Կիպրոսի միջալոց, իսկ Թուրքիան իր հայտարարություններով լիիրավ ձևով պաշտպանեց թուրքական Կիպրոսի, նշելով, որ սա անթույլատրելի է։ Մենք տեսնում ենք ատամներով, ինչպիսի արժանապատվությամբ դժբախտաբար Թուրքիան պաշտպանում է իր կրծեր եղբայրներին շատ բան ունենք սովորելու։ Այսպիսինն էր թանկագին բարեկամներ, հիմնական զարգացումները վերջին մի քանի օրերին կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։